บุ๊กทูสิบอาทิอาทิเมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้กูชินเดรสขวาลกูชินเดรสขวาลเมื่อวานเป็นวันเสาร์กูชิน ชาบัติโก กูชิน ชาบาตีอีโก เมื่อวานผมไปดูหนัง กูชินกินโนชิวิกาวิกูชินกินโนชิวิกาวิหนังน่าสนใจพิลมีโกซาอินเทเโซพิลมีอีโกซาอินเทเรโซ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ทริสาริสควีระ Dres aris kvira. วันนี้ผมไม่ทำงาน Dres ar m u s h a ო b Dres ar m u s h a ო b ผมอยู่บ้าน მე სახლში დავრჩები მე ს ა s h i davrchebi. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ ხ ვ อร์ชาบา ა თ ი ა ขวัลอรชาบัติยพรุ่งนี้ผมไปทำงานอีกขวัลอิเซฟมูชาบขวัลอิเซฟมูชาบผมทำงานที่สำนักงานเมอออิชิฟมูชาบเมออฟิชิฟมูชาบคนนั้นคือใคร ეს ვინ არის? ეს ვინ არის? คนนั้นคือปีเตอร์เอสเปเตเรียเอสเปเตเรียปีเตอร์เป็นนักศึกษาเปเตริสตูเดนตียเปเตริสตูเดนเตียคนนั้นคือใครเอสวินาริส เอสฟินอาริสคนนั้นคือมาตาเอสอาริสมาร์ธาเอสอาริสมาตาเป็นเลขานุกรานมาร์ธามดิวานียมาร์ธาดิวานียปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน პეტერი და მართა მეგობრები არიან. პეტერი და მართა მეგობრები არიან. პიტერ პენ ფუენ ხონ მარტა. პეტერი მართას მეგობარია. პეტერი მართას მეგობარია. მარტა პენ ფუენ ხონ პიტერ. მართა პეტერის მეგობარია. მართა პეტერის მეგობარია.